ayet-i kerimesindeyiz. Bu ayet-i kerimede وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم, باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Rabbi Musa'dan 40 gün kendisine yönelmesini 40 gün inzivaya çekilmesini istediğinde Musa aleyhisselamın 40 gün kavminden ayrılıp inzivaya çekildiği o günlerde kavmi İsrail oğulları başka kavimlerde olan şirki bir takım inanç ve tavırları kendi kendilerine, kendi içlerinde peydah ettiler. Bu 40 gün içerisinde tapındıkları bir bıza yaptılar altından. Ve bu bızaya da tapınmaya başladılar. Yani Allah inkar etmeden Allah'ı Allah'ın yanında bu bızayı da kutsal görmeye başladılar. Her yeni putun oluştuğu gibi bu put da iyi niyetlerle oluşmuş idi. Yani o insanlar bu buzağının, bu buzağa yapılan ihtiramın, saygının, sevginin, onu kutsal görmenin insanları, o insanları Allah'a daha kısa yoldan, daha güzel bir şekilde yaklaştıracağını düşünmüşler. Böyle bir yorumda bulunmuşlardı. Ama görülüyor ki Musa aleyhisselam bu duruma çok kızdı. Allahu Teala bu durumu bir putçuluk olarak gördü. O yüzden o yüzden yaşayan insanlar olarak bir takım kutsallar oluşturup Allah'a saygı gösterdiğimiz gibi bu kutsallara da saygı gösterirsek Allah'ın bize fayda ve zarar verebileceği gibi bu putların da bize fayda ve zarar verebileceğini düşünür isek aynı duruma düşmüş oluruz. Yok biz düşmeyiz efendimiz akıllıyız. Hayır, onlar da çok akıllı olduklarını iddia ediyorlardı. Akıllarının emrettiğini yaptılar. O yüzden burada değerli müminler çok üzülerek müşahede etmekteyiz ki burada sizlere açıklamış olduğumuz ayetlerden dolayı, hadislerden dolayı sohbet sonrasında cemaatimizden insanlar geliyorlar, diyorlar ki efendim Anlattığınız ayetler tamam. Hadisler tamam. Fakat yahu hiç mi yardım beklenmez kabirden, evliyadan, yetiş ya falan denmez. Bunlar evvelden beri gördüğümüz şeyler. Evliyaların yeri var, makamı var. Bunları niye kabul etmiyor musunuz gibi bir takım yaklaşımlarda bulunuyorlar. Ben de kendilerine diyorum ki Suçlu varsa Kur'an. Kur'an'dan ben size ayet okudum mu? Okudum. Kendi nefsimden, kendi aklımdan bir ilavede bulundum mu? Bulunmadım. Sadece Kur'an'ı okudum, manasını söyledim. Sen şimdi Kur'an'a mı itiraz ediyorsun? Haşa etmiyorum diyor. Etmiyorsan Kur'an'a teslim olacaksın. Kur'an'a teslim olacaksın. Heva hevesler olmaz. İsrailoğulları buzayı kutsal gördüler. Musa aleyhisselam kızdı. Belki de Musa'ya dediler ki ey Musa sana ne oluyor ki bizi kınıyorsun böyle bir hareketimizden dolayı. Bu buzağı bizi Allah'a daha çok yaklaştıracak. Hiç mi hatırı yok bu buzağının? Bu buzağın içerisinde falan peygamber ruhu var ya sen ne biliyorsun? Böyle bir takım yaklaşımlar içerisinde oldular. Aynı durum zamanımızda cereyan ediyor maalesef. Çünkü bizim onlardan farkımız yok. Onlar da insan, biz de insan. Onlar da Adem Ademoğlu, biz de Adem Ademoğlu. Okuyorum diyorum ki değerli mümin. Allahu Teala her gün okuyorsun bak. Namazlarında okuyor musun? Bakara şey Fatiha suresinde Beşinci ayet ne diyor? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder. Ancak senden medet beklerim. Senden yardım beklerim. Başkasından değil diyorsun. E sen buna itirazın var mı? E yok. E o zaman tatbik et, ayete teslim ol. Değerli müminler, insanları insan olarak görmemiz lazım. Rabbimizi de Rab olarak görmemiz lazım. İnsan ile Rabbimizi eş kefeye, aynı kefeye koyamayız, birbirine yaklaştıramayız. İnsanın yeri ayrı, Allah'ın yeri ayrıdır. Allah'tan yardım beklediğimiz gibi bir insandan, bir kabirden, bir kutsal ruh vesaire uydurduğumuz şeylerden medet bekleyemeyiz. Yanlış olur. Şirk olur. Ayetlere ters düşmüş oluruz. İmanımız gider. O yüzden Peygamberimiz bu konuda çok endişe ederdi. Derdi ki la tetruni kema taradet el yehudu ve nasara evliyaahum enbiyaahum Hristiyan ve Yahudilerin peygamberleri konusunda aşırı bir takım düşüncelere gittikleri gibi sizler de benim hakkımda aşırı düşüncelere gitmeyin. Ben Allah'ın bir kuluyum. Yani ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benden yardım beklemeyin, Allah'tan bekleyin diyor. Beni bir kul olarak görün. Ben Allah'ın kuluyum. Ama bana risalet verildi. Bir görev verildi. Bir elçilik verildi bu elçilikten dolayı beni Allah'ın makamına yaklaştırmayın. Ben bir insanım. Yardımı Allah'tan bekleyin. Allah'a yalvarın. Bilin ki bütün size bir iyilik verilmiş olsa bunu Allah verir. Bu iyiliği kimse sizden engelleyemez. Allahu Teala size bir kötülük takdir etmiş olsa bütün dünya toplansa onu engelleyemez. Böyle bilmek lazım. Müslümanın inancı budur. Allah korusun. İşte eski kavimler bu tür hatalar yapmışlar. Bizler de yapıyoruz. Namazımızda, niyazımızda, orucumuzda cehenneme mi gideceğiz? Namaz kılan bir insan, oruç tutan bir insan, ben Müslümanım, müminim diyen bir insan inancını bu tür bu tür şirkiyatlardan korumadığı takdirde yeri cehennemdir. Koruyacak inancını. Bilecek Rabbinin hakkını, hukukunu. Rabbinin hakkına, hukukuna riayet edecek. Ayetler açık, net söylüyor. Heva havasına gitmeyecek. Efendim şunun hatırı, şu velinin hatırı, o şöyle demişti, o böyle demişti. O onun hatırı. Yahu kardeşim hiç mi Allah'ın hatırı yok? Hiç mi bu ayetlerin hatırı yok? Bir Müslüman Allah'ın hatırını en yüksek kılacak. Allah'ın ayetlerini en yüksek kılacak. Kılması lazım yoksa imanı gider. Burada Musa aleyhisselam kavmini tövbeye çağırıyor innekum zalemtum en enfusakum bittihadikumul icle edinmiş olduğunuz bu kutsal saymış olduğunuz bu bıza yüzünden nefsinize ne büyük zulmettiniz ey İsrail oğulları çünkü niye nefsine zulmettiler çünkü bu inançla ölürseler cehennemlik olacaklar da ondan yanacaklar ceza görecekler fetubu ila bariukum sizi her türlü şirkten temizleyen, arındıran, sizi yaratan, şirke karşı sizi uyaran, Allah'a tövbe edin, dönün. Faktulu enfusakum. Nefislerinizi öldürün. Yani nefsinizden, heva hevesinizden gelen bu duyguları öldürün. İçinizden böyle kuvvetli duygular geliyor. Şöyle yapsak buzaya, buzaya efendim kutsal olsa ona önünde efendim saygı duruşunda yapsa, dursak efendim e, onun önünde eğilsek şöyle olsa böyle olsa onu kutsal görsek vesaire. İçeriden böyle duygular geliyor. İçeriden. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın dilinden bu olayı hikaye ederken faktulu enfusakum Egonuzu öldürün, egonuzu. İçinizden gelen o kötü duyguları öldürün. Teslim olun Allah'a diyor. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئُكُمْ Rabbiniz katında yapmış olduğunuz bu şey daha hayırlıdır. Ha yapmasanız da olur. Yaparsınız, şirk yaparsınız, Allah verir cezanızı, yanarsınız, kül olursunuz, tekrar yaratılırsınız, tekrar kül olursunuz. Büyük bir azap çekersiniz. Bunu siz bilirsiniz. İlla ki de Allah'a teslim olacaksınız diye bir şey yok. Hürsünüz. Ama Allah'a teslim olsanız sizin için daha hayırlıdır. İyi bir iş yapmış olursunuz. Evet. Fetâbe aleykum. Allah da tövbe eden İsrail oğullarının o şirklerinden dönen o İsrail oğullarının tövbesini kabul etti. İnnehu huvet tevvabur rahim O tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan Allah'tır. Ve iz kultum ya Musa len nu'mine leke hatta nera Allah cehra فأخذتكم ال... فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Siz ey İsrailoğulları Ey Musa! biz Allah'ı önümüzde, gözümüzde ayan beyan net görmedikçe sana iman etmeyiz dediğinizde Allah'ın gücüne gitti işte bu söz. Ayan beyan neyi göreceksin sen? Kendi hepsini görmüyor musun? Etrafını görmüyor musun? Nereden geldin sen? Etrafındaki bütün varlıklar nasıl meydana geldi? Bu eşsiz nizam nasıl kuruldu? Nasıl gözün kör mü? Allah'ın ayetleri her zaman önümüzde İnsanın en büyük ayet, en büyük delil. Buna rağmen yok Allah'ı biz resmen görmek istiyoruz, sureten görmek istiyoruz diye Musa'ya söylediler ve bunu bize getirmedikçe bu Allah'ı bu şekilde gözümüz bunu görmedikçe biz sana asla iman etmeyiz ya Musa dediklerinde onları yüksek bir çığlık sesi aldı. Ve onlar baka kaldılar. Yani helak oldular. Helak oldular. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Daha sonra ölümünüzden sonra tekrar sizi dirilttik. Dirilttik. Belki öbür dünyada teşekkür edenlerden olursunuz. Bu dünyada teşekkür edenlerden, şükredenlerden olmadınız. Öbür dünyada hatanızı belki anlarsınız. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Evet, bu ayet-i kerimeyi de gelecek sabah inşallah açıklamaya çalışırız. Bu bununla iktifa edelim. Allahu Teala bizleri kendisine hakkıyla teslim olan her türlü şirkiyattan, eş koşmalardan bizi uzak e, uzak kalmamızı sağlayan Kur'an'ı rehber olarak edinmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله